Quelcae informoi pri la Brasilae Indianoi. Unua parto. En plurae lingvoi la nomo de Hindio, barato, comencijas per I. India, Angle, and, France, Indien, Germane, India, Hispane, Cotopo. Ciam Cristofor Columbo, quio estis SERCIANTA occidentan marvoion al Hindio, alvenis al Americo, oni pensis que il iam estis atinginta a Zion, pli exacte Hindion. Pro tio, quelcae America insuloi estis nomitae in la Angla West Indies, occidentae Hindioi, cae la indigenoi estis nomitae Indians, Indianoi. Char la Angla vorto por Hindoi ancao estas Indians, oni poste nomis la indigenoin de Nord-Americo Rent Indians, rugia indianoi, cae hodiau Amerindians, America indianoi, au Native, au Indigenous Americans, de nascae, au indigenae Americanoi. En la Germana la vorto por Hindu estas Inda, cae por Indiano di estas Indiana se in plei multae lingvoi, exemple ancao in la greca cae latina, la nomo de Hindio comincijas per I, cial gi comincijas per Ho in Esperanto. En mia articolo de la 23 de aprilo de 2019, mi clarigis che A. Versaine Zamenhof volis eviti confuson con la substantivo Indo. Bo, In la persa, la nom de Hindio esis Hindustan, cae tiu vorto estis usata kelk foie ancao in alia lingvoi, cio igis Zamenhofon en meti la comensan hoon. Bone, post tiui clarigoi pri la vorto Hindio, Hindo, cae Indiano, mi facte parolos pri la Brasila Indianoi. Pri ili, existas articolo in la Esperanta Wikipedia, el quiu mi cerpis quelcan gravain informoin. Ili estas scribitae cursive. Evidente mis cias, che la Wikipedia informoi ne ciam estas justai, se tio ocasas anca con presitae enciclopedioi cae libroi. Crome, existas ofte diversae teorioi. Lau la pleco cutima teorio, la origino de la indigenae popoloi de Brasilo, same kiel tiu de ciu indigena popolo de Americo, trovigas in Asio. Dum la lasta glaci epoco, anto proximume 30.000 gis quardec miliaroi, homoi migris trans la Beringa Marcolo al nord da Americo, cae coloniis iom post iom la reston de la du continento. Ili alvenis al Brasilo anto proximume dec miliaroi ston pentrajoi cae post restajoi de lodg locoi, malcovritae anto nelonge, tam refutas tion ci teorion, cae oni supposas nun che la indigena prilogiado de Brasilo estas retrodatigebla dis anto quindec miliaroi. Archeologiae trovajoi in la stato Piauio esas sestec miliaroin agiae. La plei radicala ocasintajo en la historio de la Brasilae popoloi estas la alveno de Europanoi en 1492 cae la postsequa coloniigo de Americo. Tio tempe existis taxo calcule mil popoloi, cui consistis el entute quin milionoi da homoi. Nun existas ancora nur 350 mil indigenuloi cum logiantae in proximume ducent decvin popoloi. La unuae contactoi inter Europanoi cae Brasile indigenoi in la unuae iaroi de la sesteca iacento passes relative pazai, char ilin reges la stivolemo pri la fremda culturo cae la intersangio de varoi tipae pur la lando. Intimae relatoi, plei partes in oficiale geetsetso, inter Portugaloi ca indigenoi ne estis malcutimai, cae tiel iam frue comencigis in la historio confandigio de etnoi cae culturoi. Venontan semainon mi daurigos citiun articolon.